Isabel eta Stefani bikotean dira eta donostian egindako PMari esker beskiak okan dituzte, frantziatik kanpo, baina medikoen gandik obarioen akuilatzea eta esperma emaitza anonimoari esker posible izan da eta 6 eruren truke. Klinika pribatu batean egin berri izan dute. On a eu rendez-vous euh, pour l'insémination, ben, don de sperme anonyme, donc réalisé par un médecin, avec euh, ben, tous les tests qu'il y a autour de ce don de sperme, donc qui a fonctionné euh, pas la première fois la deuxième fois. À partir du moment où on avait souhaité avoir des enfants, ben, on se pose pas trop de questions, on se donne les moyens. Delphine eta bere bikotekideak aldiz beste metodo bat erabili dute, legez kanpokoa beti eta isilean, lagun bati esperma emaitza galdegin diote, baina komplikatuagoa izan da haientzat. Donc on a fait ce qu'on a fait des inséminations artisanales. D'abord on a tenté de le faire. Lehenik eskuzko intseminazioak egin ditugu. Konplize ginuen ginekolo batekin legez kanpo emaiten dena. Aldiro bisita ordu ordutegitatik kanpo errezibituak ginen lanaren ondotik beti moral irakaspenekin. Baina ala ere egiten zuen bikote eh, heterosexual batentzat zela sinetsiz. Et ça, ça n'a pas marché pendant 4 ans. On a fait des tentatives à répétition. Il y a aussi euh, tout ce qui est stimulation. Jakin behar da, estimulazio produktuak jasotzen dituen emaztearentzat fisikoki biziki zaila dela. Produktu sintetikoak dira eta iduriz minbizia eragiten dute. Zer, etc. Donc c'est quand même pas des choses à la légère. Kasu hauetan arazo lagirik ezpada gertatu legez kanpo izateak batzuetan egoera zailetan txartzen ditu aur gogotan diren emazteak. Ingurumen medikalizatu batera hurbiltzeko urteko diru eskasian direnean, esperma lortzeko internet gune berezi batzutara joan behar dute. on tombe sur monsieur qui est vraiment sympa, qui veut vraiment donner son sperme. Euh, batzuetan gizon txintxo batek urririk eskaintzen du bere esperma eta dena ongi pasatzen da. Beste batzuetan, espermaren truke aheman seksuala galetzen aldu, edo inposatu eta olakotan bortxak eta bilakatzen da. Baina ezkoaz polizera plenitzera bortxatok izan girela, ardu izateko ilegalki espermaseka eto giginelako. Uh, anti-viol, mais on va pas aller se plaindre à la police qu'on s'est fait violer parce qu'on voulait récupérer un peu de sperme pour éventuellement être enceinte. Horiekola, bibikote hauentzat, medikuntza bidez lagundu aur sortzea, homosexual eta emazte guziei zabaltzea gauza ona da eta legeak behar dira horrentzat.